شبل الإيمان أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر إسلامسكي بيب بيب ويب بورتال الإخلاص القرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن غرد يا شبل الإيمان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد Na samom početku, eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, onima koje nismo vidjeli. Braću moja draga, ja sam noćas imao velike namjere da govorim o pripremama za Ramazan, o pripremama za doček tog velikog gosta kojeg smo čekali punih 11 mjeseci, ali pošto je ostalo do Ramazana nekih 7 ili 8 dana, vidio sam da je to ipak period dug i ako bi govorili noćas o toj temi, bojao sam se da ćemo zaboraviti sve što ja kažem do Ramazana, pa ćemo inša Allah odgoditi govor na tu temu kako čovjek da dočeka Ramazan i o tajnama Ramazana u našem sljedećem predavanju. Iako zaista mnogo je stvari koje se vežu za Ramazan, a želio bi da vam govorim o njima. Zato sam izabrao noćas da govorimo o ovoj temi, po meni i tekako bitnoj, a to je opasnost jezika ili čuvaj svoj jezik. Ako ste pratili naša zadnja predavanja ovdje u centru, shvatit ćete da je to bio jedan serijal emisija i predavanja na temu bolesti ummeta. Ako se sjećate, govorili smo na temu naš odnos prema Kur'anu i zaista je to jedna velika bolest ummeta, to jest slab odnos muslimana prema Kur'anu. Nakon toga smo govorili o mjestu konsultovanja ili savjetovanja u islamu, također je to jedna bolest koja je zahvatila velik broj muslimana, sredbenika ovog ummeta. Nakon toga smo govorili o slabosti, futuru, ljenosti. Govorili smo o njenim simptomima, razlozima i načinima liječenja. I noćas, braćo moja draga, imamo priliku da se družimo sa jednom zasigurno bitnom temom. Po meni možda ona je po bitnosti trebala da bude na prvom mjestu, a to je čuvanje svoga jezika. Braćo moja draga, o bitnosti ove tematike ukazuju na bitnost ove tematike ukazuju mnoge stvari dovoljno je spomenuti, dovoljno je spomenuti to da je to bila oporuka Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame ne jednom ashabu, već više ashaba Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame je nasihatio ovim savjetom emsik alejke lisanek, čuvaj svoj jezik. Tako je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame preporučio Abdullahu ibn Abbasu Sljedeći savjet, čuvaj svoj jezik, neka ti kuća tvoja bude dovoljna i plaći nad svojim grijesima. Također Muazu ibn Džebelu, a poznat je Muaz ibn Džebel, braću moja draga, to je osoba koju je Boži poslanik kazao Inni uhibbuke, ja te volim o Muaze. Takvom jednom Muazu Boži poslanik je dao savjet Emsik alejke lisanek, čuvaj svoj jezik o Muaze. Nakon toga dolazi onaj dio hadisa kojeg ćemo mi spomenuti u našem ovaj izlaganju kada mu Boži poslanik, kada on kaže, a zar će ljudi biti pitani za ono što su govorili njihovi jezici, pa poznati odgovor Božijeg poslanika. Ali ovo sada citiramo samo kako bi vidjeli bitnost ove tematike, da rezimiramo, to je savjet i vasijet Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame velikim ashabima kao što je bio Abdullah ibn Umar i kao što je bio Muad ibn Džebel. Braću moja draga, bitnost ove tematike se vidi također i stvari a to je da je jezik mač sa dvije oštrice. I shodno, braćo moja draga, kako čovjek bude koristio taj jezik, tako će ovaj i brati te plodove. Znači jezik se može zasigurno koristiti u veliki hajr, ali zasigurno može biti izvorom velikog šarra. To je zasigurno, braćo moja draga, jedan sitni organ, jedan među, da kažemo, sitnim organima, ali, braćo moja draga, plodovi ovog sitnog organa su veliki, veliki, do te mjeri, do te mjeri da rezultati ovog organa mogu biti razlogom da čovjek bude uveden u džennet i suprotno tome da rezultati ovog sitnog organa budu toliko krupni da bude bačen u džehennem kao što ćemo spomenuti u nekim predajama koliko je dubina, znači koliko je razdaljina između istoka i zapada samo zbog jedne riječi, braćo moja draga. Zasigurno to je dovoljan razlog da govorimo o ovoj temi samo to da je Boži poslanik u više hadisa kazao da će čovjek kazati jednu riječ i neće se osvrtati na njenu veličinu pa će zbog nje biti bačen u džehennem koliko je razdaljina između istoka i zapada. Također, braću moja draga, Čovjek, kada vidimo rezultate jezika, šta čovjek može da postigne jednom riječju, samo jednom riječju? Čovjek jednom riječju može da ohalali sebi osobu koja mu je dojuče bila haram. Kada se čovjek ženi i kada ga pita velij, znači prihvataš li ovu su ženu za svoju suprugu ako kaže prihvatam, samo jedna riječ prihvatam, ta žena njemu postaje halal. Jedna riječ, do jučer mu je ta žena bila hala, haram, od danas mu postaje halal. Suprotno tomi, jednom riječu čovjek može ženu koja mu je halal da učini sebi haramom ako je talak ne treći put ili da ne govorimo o tim fikskim propisima, ali znači ako čovjek jednom riječu kaže ženi ti si puštena, ti si slobodna, njegova žena postaje normalno, da ne govorimo fikskim propisima, ali nakon ideta ili ako je to treći talak, njegova žena njemu postaje zabranjena. Također, braćo moja draga, čovjek jednom riječu postaje vlasnik velikih stvari, jer kao što je poznato također u kupoprodaji čovjek samo ako kaže kupuješ li kupujem, čovjek postaje vlasnik velikih stvari samo sa jednom riječju. Također jednom riječu čovjek može da potvori sestru muslimanku, čednu, časnu, može da potvori brata muslimana samo sa jednom riječju, braćo moja draga. Sve ove stvari nam ukazuju na bitnost ove tematike. Čovjek sa jednom riječu može da padne u gibet koji je po konsenzusu islamskih učenjaka zabranjen. To je, braćo moja draga, inače kada govorimo o gibetu, rijetko je naći grijeh u Kur'anu, da ga Allah Đelešanu na takav način opisuje kao što opisuje gibet. Ejuhibbu ahadukum en yakula lahme ahihi mejten A zar bi neko od vas volio da jede meso mrtvog brata svoga? Kako Allah opisuje taj gnusni grijeh, braćo moja draga. Čovjek sa jednom riječu može pasti u taj grijeh. Vidite li opasnost jezika? Braćo moja draga, čovjek može jednom riječu da izazove rat rat u kojim će stradati hiljede i hiljede ljudi, pa nekad i milioni ljudi, samo jedna riječ. Šta mislite? Kako je bitan taj organ, kako je, bitan, kako je bitna njegova recenzija, šta on govori, šta priča i kako je bitna njegova pažnja. Čovjek može jednom riječu da pokvari svoj brak, a suprotno tome čovjek samo jednom riječu može da popravi svoj brak i da uvede sklad i harmoniju u svoj brak. Kada ne bi bilo, braćo moja draga, o bitnosti ove tematike ništa drugo osim to da jezik učestuje svakodnevno u ovim svim dešavanjima kada su u pitanju mediji i znači prenošenje vijesti, komentarisanje vijesti, to bi zasigurno, braćo moja draga, bio dovoljan razlog da čovjek govori na ovu temu. Kada pogledamo velik broj grijeha, braćo moja draga, je posljedica rezultata grijeha koji su nastali jezikom. Koliko je, braću moja draga, problema među braćom nastalo zbog laži, zbog gibeta, zbog nemimeta, zbog lažnog zaklinjanja, zbog neispoštovanja kada čovjek obeća pa nešto ne ispuni. Sve su to, braćo moja draga, rezultati jezika. Koliko je samo takvih problema. Ovdje nam se nameće jedno pitanje koje je zasigurno bitno, braćo moja draga, i morate o njemu razmišljati, a to je jesmo li ikada razmišljali o veličini Allahove subhanehu wa ta'ala blagodati prema nama, što nam je dao u velikom broju slučajeva, velikom broju ljudi, tu mogućnost da ljudi govori, da imaju jezik i da mogu da u par riječi kažu ono što je u njihovim srcima, što je u njihovim grudima, mogu da izrazi svoje misli. Zamislite, vraću moja draga, kolika je to blagodat. Kada govorimo o ovom segmentu, treba da znamo da je jezik stvar koja prezentuje i predstavlja insana. Tako ćete nekada vidjeti čovjeka, vidiš ga u mesđidu, mašallah te barak Allah, zaista vidiš njegova vanština ukazuje na to da taj čovjek zaslužuje poštovanje, ali kada progovori onda on kaže o sebi koliko vrijedi. Tako je se desilo jedne prilike Šafi, rahimehullah, bio je sa svojim učenicima i pružio je noge, pošto je s njima bio, znači obiko se. Dolazi čovjek, kaže, stariji čovjek, bijele brade, uredan, lijep, kaže, pa je Šafija pokupio svoje noge iz poštovanja prema tom čovjeku. Kaže, čovjek, mogu li pitat? Kaže, Šafija Bujrum, pitaj. Kaže, kada će postać iftarit? Kaže Šafija kad zađe sunce. Kaže a šta će ako ne zađe sunce? Kaže Šafija pa sam vidio da mogu pružiti svoje noge. Taj čovjek sa tim pitanjem je kazao koliko vrijedi. Kaže a šta će biti ako sunce ne zađe? Kaže Šafija pa sam ja skužio da ja mogu pružiti svoje noge. Braćo moja draga, jezik ukazuje na vrijednost čovjeka. Ako želimo, braćo moja draga, da saznamo veličinu Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama kada je u pitanju blagodat jezika, kako ćemo najbolje shvatiti blagodat. Najbolje ćemo je shvatiti da razmislimo kako je ljudima koji nemaju tu blagodat koju mi imamo, kako je njemim ljudima. Nekad čovjek njem želi da ti kaže nešto što bi ti mogao kazati u dvije riječi. Volim te. A on jadnik da bi to kazao mora koristiti ruke, oči, noge, grimase, i na kraju pitanje opet da li si ti shvatio tog čovjeka šta ti je kazao. A mi, braćo moja draga, imamo blagodat jezika i možeš da kažeš ono što te boli, ono što te tišti, ono što osjećaš. Velika je blagodat Allahova subhanahu wa ta'ala prema nama kada je u pitanju jezik. Primjer jednog čovjeka koji je bio u firmi, a bio je njim. Pa je se desio događaj toliko težak da je trebalo da se pozove hitna pomoć Znači radilo je se o momentima da se taj čovjek spasi. Pa je taj čovjek koji je bio njem uzeo telefon i zove hitnu pomoć. Ali on ne može da govori na svoj način, on zove ljudi, desilo se to i to, treba pomoć. Ali ljudi tamo ne razumiju s druge strane slušalci. Ko je u pitanju, gdje, šta, kada, ili hitno, nije hitno. Čovjek zalupi slušalcu. Krivo mu što ga ne razumiju, želi da pomogne, ali ne može. Opet diže slušalcu po drugi put, govori, objašnje, ne može. Treći put i razbio telefon. A da je mogao, da je imao tu blagodat, u dvije riječi, dođite tu i tu, slučaj takav i takav, požurte. Vidimo, braćo moja draga, kolika je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat prema nama kada je u pitanju jezik. Zato tu nam Allah subhanahu wa ta'ala spominje i napominje nas kako ne bismo zaboravili da je to jedna od mnogobrojnih blagodati kojom nas je Allah subhanahu wa ta'ala počastio pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala elem neđa'al lehu ajnein wa lisanen wa šefetein kaže Allah subhanahu wa ta'ala zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije vidite ovdje braću moja draga jedne stvari koju treba da kažemo spomenuti Allah subhanahu wa ta'ala je čovjeku stvorio šta? Dvoje ušiju i stvorio mu jedan jezik. Šta to znači? Braću moja zna, draga, to znači da čovjek treba duplo više da sluša nego što govori. Normalno kod nas je u svi to ovaj obrnuto. Mi mnogo više pričamo nego što slušamo, samo se razlikujemo u omjeru. Neko deset puta više priča nego što govori neko pet puta i tako, ali u većini slučajeva više pričamo nego što slušamo, a Allah nam je stvorio dvoje ušiju kako bi više slušali nego što govorimo. Također kada govorimo o ovoj blagodati, mi koji smo rođeni sa ovom blagodati jezika i mogućnosti govora, možda nekada i ne osjećamo ovu blagodat, ali braću moja draga, da nam se desi jedan dan da ne možemo govoriti. Jedan dan da nam zašiju usta zbog nekog određenog razloga ili da nam se jezik razboli ili pa bi tek tada možda mogli dokučiti jedan dio samo veličine te blagodati. Zato Arapi kažu, kaže, zdravlje je kruna na glavama zdravih osoba i tu krunu ne vidi niko, ne vidi niko osim bolesni. Kad je čovjek bolestan, boli ga noga i kada god vidi čovjeka koji je zdrav, lijepo hoda, njemu nampadni. Vidi što je lijepo biti zdrav. Drugi ljudi koji su zdravi hoda, kraj njega neko drugi zdrav, ništa normalna stvar. E tako, braćo moja draga, i ta blagodat jezika. <clears throat> Kada govorimo o blagodatima, ne možemo da ne spomenimo to da čovjek treba da bude zahvalan onome komu je darovao tu blagodat. Tako, braću moja draga, jezik Čovjek bi trebao da bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati koju mu je dao zahvalan. A kako biti najbolje zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala svima vama je to poznato. Čovjek treba da se pridržaje smjernica Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika kada je u pitanju taj segment. A mi ćemo spomenuti inšala mnoge kuranske ajete i hadise koji govori na tu temu. Ali ukratko kazano govori ono što treba da govoriš, šuti, od drugih stvari, nemoj govoriti ono što ti je zabranjeno. Mnogi kuranski, odnosno kuransko-hadijski argumenti ukazuju, braćo moja draga, na opasnost ovog organa. Mnogi, mi ćemo spomenuti samo neke, jer kad bi htjeli spomenuti sve argumente koji ukazuju na to, trebalo bi nam sigurno mnogo predavanja, mi ćemo spomenuti samo neki. Prvo da spomenimo kakvo mjesto jezik ima kada je u pitanju jezik, komparacija između jezika i ostalih dijelova tijela kod čovjeka. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji ga zabilježi imam et tirmidhi, a hadis je sahih od Uqbe ibn Amira radijallahu ta'ala anhu. Iza asbaha ibn Ademe fa innal a'da kullaha تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا Kaže se u ovom hadisu, kada osvani neko od sinova Ademovih, svi organi, svi organi ponizno govore jeziku, boj se Allaha za nas, jer zaista, kaže, mi slijedimo tebe, pa ako ti budeš na pravoj žadi, na pravom putu, kaže, i mi ćemo biti na pravom putu, a ako, kaže, ti skreniš, i mi ćemo skrenuti. Također, braćo moja draga, kada govorimo o ovoj velikoj blagodati jezika i njegovoj opasnosti, moramo spomenuti sljedeću stvar, a to je mnogo puta, braćo moja draga, zaboravljamo da ćemo jednoga dana, jednoga dana, kada ne budu koristili niti imeci, niti sinovi, stajati pred Allahom subhanahu wa ta'ala i biti pitani za svaku riječ koja je izašla iz naših usta. Dobro čujte, za svaku riječ koja je izišla iz naših usta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ma jelfidhu min qavlin illa ledejhi raqibun atid. Oni ne izuste ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije niti jednu riječ, a da nije prisutan kod njega onaj koji bdije. Također, braćo moja draga, u suri El Kehf, koju mi, inša Allah, svaki petak učimo, ali nažalost ne razmišljamo o onome što je u njoj, a bilo bi je pohvalno kada čovjek uči, da uči jednu stranicu na arapski, pa onda malo bosanski, da vidi šta mu Allah Đelešanu govori u toj suri.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 Prestravljeni zbog onoga što je u toj knjizi. Slušajte dalje. Teško nama govorići kakva je ovo knjiga. Ni mali, ni veliki grijeh nije propustila. Sve je nabrojala i naći će upisano ono što su radili gospodar tvoj. Neće nikome nepravdu učiniti. Braćo moja draga, da navedemo jedan primjer ilustracije radi. Dobro zapamtite ovaj primjer. Ako ništa ne zapamtite na ovom predavanju, zapamtite ovo. Zamislite sada da naša država Bosna i Hercegovina odluči u parlamentu sljedeći, sljedeću donesu odluku. Da se svakom čovjeku ugradi neki aparat koji će snimati, koji će se paliti automatski kada god čovjek nešto progovori. I kažu oni u parlamentu, uzimajući da su inšala gore muslimani i ovaj kažu oni, svaka ta kaseta ne može se izvaditi osim da dođe osoba koja je zadužena za to. Pa će se preslušati lijepo ta kaseta i gdje god se tamo nađe da je čovjek govorio dobro, da je subhanu, da je tespiho, da je nazivo selam, dobit će po jednu konvertibilnu marku, KM. A gdje god se nađe da je gibetio, imat će jedan bić po leđima. Šta mislite, braćo, kakva bi naša situacija bila? Sad zamislite, vi imate taj kasetofon i znate on snima noćas, predakšam se to preslušavam. Danas bi bilo, idem danas sto hiljada ako Bog da zakući. Sutra pet hiljada za auta, ali to je sam prvo ono auto, sam da krenim, ali odmah ću ja drugi dan još pet hiljada pa ću ići dalje. Treći dan još pet hiljadarki, što? Pa treba mi, idemo na kupanje, idemo na more. Tako, braćo moja draga, vidjeli bi kako se mi trudimo. Vidjeli bi kako se mnogo trudimo, kako da što više nagrada zadobimo od Allaha, da zadobimo što više nagrada ovo dunjalučki. A nismo li mi svi ubijeđeni? Nismo li svi mi ubijeđeni da imaju dva meleka koji pišu naša dobra i loša djela? Nismo li mi svi ubijeđeni da će se to jednog dana čitati? Nismo li ubijeđeni mi? Jesmo li ubijeđeni? Jesmo. Pa zašto se ne trudimo? Nema KM-ova. To je ona kao primjer kad kaže Boži poslanik, a da oni znaju da će u džamiji naći kost na kojoj ima malo mesa, znači se dijeli u džamijama meso, kaže oni bi došli. E tako i mi. Kada bi mi znali da se to odmah direkt isplaćuje u kešu, u KM-ovima, vidio bi naš to zik. Ne bi mi imali kad, braćo moja draga, ne bi imali kad selama nazvat. Selam, ali danas hoću kuću da zaradim, bogati da me malo pusti na miru. To je, braćo moja draga, samo ilustracija. Drugi primjer sličan ovome. Taj isti kasetofon, zamislite da će tu kasetu koju smo mi govorili slušat neko o kome smo mi govorili ili će slušati neko koga se mi stidimo. Zamislite dođe, vi gibetite nekoga, pa dođe i tu kasetu sluša osoba o kojoj ste priču. Kako bi se mi crvenili i kako bi nam bilo teško. Gibetiš svoga brata, a on sluša s tobom zajedno tu kasetu. Pa zar te ne sluša neko koje je mnogo, mnogo preći da ga se bojiš i da ga se stidiš? Slušate stvoritelj. Vjerujete li vi da nas sluša stvoritelj? Ljudi, odgovorite, vjerujete li? Allahu ekber. Upadamo li dnevno sto puta u gibet? Manje, deset puta. A zamislimo da će slušat neko tu drugu kasetu, neko koga smo gibetili. Mi bi to ostavili. Pa malo, ovaj, čisto samo ovaj, kako se zove, komparacije radi znači. A braćo moja draga, ovo sve govorim, treba da znamo da sve što smo govorili našim jezikom, da će se na sudnjem danu čitati i da će doći sa tim. U hadisu kojeg je zabilježio imam Tirmidhi, a hadis je vjerodostojan, od Abdullaha ibn Amra, samo ćemo citirati dio hadisa koji je nama ovdje sada bitan zbog njegove dužini. kaže se doće se na sudnji dan, Allah Đelešanu će izvesti čovjeka pred ostalim muslimanima, pred ostalim narodom, kaže pa će mu se pokazati 99 registara ili lista gdje su se pisala njegova djela što je radio i što je govorio. Što mislite, braćo, kolika je dužina tih registara? Dužina svakog tog registra je onoliko koliko čovjek može pogledati očima. Otprilike u mom selu u kad mi gledamo prema Vlašiću, to je 15 km. 99 registara po 15, ili 20 km, braću moja draga. Sve ispisano i sve će se tu čitati. Zato, braću moja draga, nemoj da dozvolite sebi da vas šeitan zavede pa da kažete, možda se koja riječ može da kažemo prokrasti melecima pa da i ne zapišu. Također, braćo moja draga, o bitnosti jezika i o tome da Allah Đelešanu hvali vjernike koji paze šta će govoriti, govore mnogi ajeti. Kaže Allah Đelešanu, kad efleha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khaši'un. والذين هم عن اللغو معرضون kaže Allah subhanahu wa ta'ala ono što žele vjernici će postići oni koji molitu svoju ponizno obavljaju i oni koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i oni koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju. To je, braćo moja draga, svojstvo ovih mu'mina koje Allah subhanahu wa ta'ala opisuje i kaže kad eflehal mu'minun, zaista će uspjeti mu'mini i onda navodi njihova svojstva. Također imate tamo u jednoj suri gdje Allah Đelešanu kaže وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ A milo, robovi milostivog su sljedeći pa nabraja njihova svojstva pa kaže وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Robovi milostivog su oni koji po zemlji idu smireno. Sjećate se onog primjera kada smo navodili primjer onog klasa, braćo moja draga. Ima ljudi koji su poput klasa. A šta je primjer klasa? Vi znate kada je klas prazan, nema ništa u njemu, tada on stoji uspravno, ponosan, a ništa u njemu. A onaj klas koji je pun žita, on se jadnik savio teškom, ali pun, ali se sageo. Tako je insan, kada je prazan, jadnik ne zna, eto, da ne kažem u ružnom nekom žargonu, ali ne zna skoro ništa. On ide gordo, kuda je pokupio pamet cijelog svijeta, a onaj insan koji ima znanje, on ponizno hoda, ponizno, boji se uzvišenog stvoritelja. Kaže Allah Đelešanu, e to su ibadur rahman, robovi milosti u koji po zemlji normalno, lijepo, skrušeno, polako hodaju. I onda nastavlja, a kada ih oslove, kaže džahilun, neznalice, halu selana, mir vama, nema svađe sa dedama tamo u džamiji. Kad dođe, kad se počne svađa s tobom, mir, mir, selam alikum, u redu, dobro je, u pravu si, nema svađe. To su svojstva Ibadur Rahman koji svoj jezik kontrolišu, nema svađi. Također, braćo moja draga, o opasnosti jezika govori i to da čovjek može jednom riječju da potvori insana za ono što nije uradio, a to je krupno djelo. Kaže Allah hu, إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم a oni koji potvori čestite bezazlene vjernice bezazlene, šta znači bezazlena žena ne očekuje da neko može da o njoj kaže tolike riječi da je ona neuzubila počinila nešto što nije A Iša radijallahu ta'ala anha kada je potvorena, nakon mjesec dana tek je saznala to. Nakon što je sve, sva Medina znala da je ona, svi su o tome pričali, svi su o tome govorili, ona zadnja to saznaje, be, bezazlena, ne može da joj padne na um. Kaže Ebu Bekr, time nas potvarate u islamu, tako nam Allaha, niko nas nije time potvorio u džahilijetu, kada nismo znali šta je vjera. Sada nas potvarate time u islamu, a niste nas potvarali time o džahilijetu. To su te bezazlene vjernice. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, neka budu prokleti i na ovom i na onom svijetu, ko oni koji, koji potvaraju bezazlene vjernice, čestite i njih čeka bolna patnja. Ovdje treba naglasiti, a možda ćemo to spomenuti također u predavanju, braćo moja draga, mnogo puta se igramo Puštamo našem jeziku da govori stvari oko kojih nemamo znanja. Dosta puta slušamo braću kako kaže munafik, kjafir, vidi bludnici. Ako je žena otkrivena, to ne znači da je bludnica, ni u kom slučaju. Da si u šerijetskoj državi morao bi donijeti dokaze, zato ako ne doneseš, bio bi bičevan za potvoru. Bludnica, munafik, slušaj onog munafika tamo u džamiji, Slušaj onog munafika u parlamentu. Slušaj onog munafika. Slušaj onog jafira. Slušaj onog taguta. Braćo moja draga, krupne riječi izlazi, izlazi iz naših usta. Božji poslanik je znao imena munafika pa i nije kazao nikom osim Huzeifi radijallahu ta'ala anhu. Nije nikada ni jednog munafika oslovio munafik. A mi, suprotno tome, ne znamo ko je munafik pa proglašavamo ljude munaficima. Wallahi, krupne riječi izlaze iz naših usta. Wallahi, krupne riječi izlaze iz naših usta. Žena koja je otkrivena ne znači da je bludnica. Ne govorim i ne opravdavam što je otkrivena, ali tako mi Allaha ima mnogo žena koje su otkrivene, ali je njena čast skuplja nego cijeli dunjaluk. Ne podržajem što je otkrivena, jer ima bolesni umova koji svataju da podržaje čovjek to. Ne podržajem što je otkrivena, ali zasigurno ima žena koje su otkrivene, ali su čestite. A dosta puta slušamo kako ljudi govore o tim ženama nešto što ne bi trebali da kazuju. Također kada pogledamo u praksu Božijeg poslanika vidjet ćemo mnoge hadise koji ukazuju na opasnost jezika. Braćo moja draga, dok na neku temu ima mnogo hadisa, to zasigurno ukazuje na njenu bitnost. Iako ne mora značiti ako je na jednu temu došao samo jedan hadis da ta tema nije bitna. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u vjerodostojnom hadisu kojeg vi svi znate Men kane ju'minu billahi wal jaumil ahiri fel hajran Evli jesmut Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka govori dobro, hajr ili neka šuti. Mnogo hadisa, braćo moja draga. Kaže Boži poslanik u hadisu kojeg je zabilježio Buharija El muslimu Men selime muslimune min lisanihi wa jedih. Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. Nemamo vremena da komentarišimo šta ovdje znači musliman i šta znači druge riječi u ovome hadisu. Normalno riječ musliman obuhvata i žene i muškarce, sve dok ne dođe poseban dokaz da se jedna od dvije, dvije skupine izuzima, jer osnova je u šerijatu svi propisi važe i za žene i za muškarce, osim ako dođe poseban hadis koji ukazuje na izuzimanje jedne ove dvije, od ove dvije skupine. Hadis Božeg poslanika, Menkane, kane, min husni il mer i terkuhu mala jani. Od ljepote islama jednog čovjeka je da se ostavi onoga što ga se ne tiči. Braćo moja draga, koliko puta mi govorimo o stvarima koje se nas ne tiču. Ako govoriš ili ako ne govoriš, ništa nisi pridonio, osim u slučaju kada govoriš možeš biti griješan. Ne tiče se tebe, a mi želimo svakom loncu da budemo poklopac. Da se vratimo ovom hadisu, men kane ju'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan, neka govori hajr i dobro ili neka šuti. Imamo dvije stvari vezane za ovaj hadis. Prva stvar, vidimo da Boži poslanik povezuje Vjerovanje u Allaha i sudnji dan sa kontrolom jezika. To zasigurno ukazuje i na, na bitnost toga. Ko vjeruje Allah subhanu wa ta'ala i sudnji dan, neka tako i tako radi. Te dvije stvari povezuje. Druga stvar, vidimo da Božji poslanik je dokazao i pokazao da čovjek može da bude u jednoj od dvije situacije, samo dvije situacije. Ili da znaš da govoriš hajr i nema druge šuti. Nema govora koji bi mogao biti između između. Ili je hajr ono što govoriš ili šuti. Samo dvije opcije nam je dao Boži poslanik. Ako znaš da ono što ćeš kazati je hajr, kaži ga. Ako ne znaš, šuti. Također kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame men samete neđa, oni ljudi koji budu šutjeli, spasit će se. Da neko pogrešno opet ne, shvati. ima mjesta kada je čovjek uvađiv da govori ali ovo se, braćo moja draga, odnosi općenito na stanje muslimana, da čovjek treba da pazi svoj jezik. Pogledajmo dosta puta, braćo moja draga, u naše razgovore, pa ćemo naći malo, malo puta da govorimo ono što je hajr. Treba da svoje razgovore vagamo sa vagom Božijeg poslanika. Ovo je vaga, ovaj hadis. Ili pričaj dobro, ili šuti. Svaku riječ koju želiš kazati izvaga je na ovoj vagi. Ili je hajr ili šuti. A dosta puta, braću moja draga, naši razgovori obuhvataju mnogo stvari s kojima nije zadovoljan Boži poslanik. Braću moja draga, također ako želite nešto zapamtiti od večerašnjih predavanja, zapamtite ovo. Čovjek prije nego što bi progovorio trebao bi da postavi sebi pet pitanja. Normalno treba imati malo brži procesor kako bi to sve uspio prije nego progovori, ali inšala ako se navikne i ako ima dobru ovaj tamo memoriju, ako ima dobre procesore, može. Pet pitanja prije nego što progovoriš. Prvo pitanje, možda najbitnije, ali jedno od bitnijih. Postavi sebi pitanje kad želiš nešto pričati, a naročito o Allahovoj vjeri, da li si kompetentan da pričaš o tomi. Prvo pitanje, šta god hoćeš da progovoriš u mozgu odmah, jesam li kompetentan? Šta to znači jesam li kompetentan? Jesi li nešto na tu temu slušao od nekog daje, od nekog profesora? Jesi li nešto na tu temu čitao? Ako nisi, dragi moj brate, bolje ti je šuti. Niko nije željan da ti kažeš ja mislim. Jedne prilike nam kaže naš veliki ših Muhammed Muhtar Ešinkliti, Allah Đelešanu da mu podari sve najbolje u njegovom životu i da ga sačuva od svih zala, kaže kada govorite o Allahovoj vjeri, nemoj da govorite osim ako znate da je to neko kazao od ulemije prije vas. Nemoj da kažete nešto što nikad niko od uleme nije kazao da nemaš podlogu u svome govoru da je to neko kazao. Nemoj govorit. Kaže, nije ljudima potrebno, niti ljudi hoći kada im govoriš u ime vjeri da govoriš svoje mišljenje. Mi svi imamo mozgove, šta je tvoj mozak bolji od mog? Ako znaš govoriti na osnovu dokaza vjere, to želimo, tako nam pričaj. Ako ćeš ti kazati ja mislim, pa i ja mislim. Šta si ti preći da ti misliš? I tada dolazi do razdora među braćom. Braća e, razmatraju neka pitanja. Dosta puta se i dođe do raspravi a niko od tih ljudi ništa na dotičnu temu niti je kada slušao, niti je kada šta čitao, ništa. I onda ja mislim, ja mislim. Ovaj želi da ubijedi drugog kako je ono što on misli ispravno. Pa normalno i ovaj drugi želi da ubijedi njega da je ispravno ono što on misli. I to vodi do razdora, braćo moja draga. Zato prvo pitanje, o njemu bi mogli govoriti nadugo i naširoko, ali da nas ne bi Ezan opet prekinuo koji prošli put, moramo skratiti. Prvi uslov, prvi šart da progovoriš, samo da ziniš jesi li kompetentan da govoriš na tu temu, ako nisi bolje ti je šuti. Mi, vraću moja draga, moram ovo ukratko kazati, ostali ćemo šartove spomenuti brži. Mi se ovoga tako mi Allaha pridržajemo, mi to znamo, ali gdje? U dunjalučkim stvarima. Zamislite sada dođe doktor medicine i počne ovdje govoriti kako se operiši srce. Kako se presađuje srce. Da li bi neko od nas imao petlje da progovori samo jednu riječ? Da kaže, doktore, ja mislim da ne treba spojiti ovaj kanal sa ovim, već trebalo bi to drugčije. Nema logike, šutiš zato što znaš, ne znaš. Struja, niješ dira struju, struja ubija, struja je opasna. Zoveš električara, ne smiješ sjelce promijeniti što? Ma nemoj, kaže bogati, šta ću ja mijenjati, to je njegova struka. A kad je u pitanju vjera, svi znamo. Jesi li čitao, brate? Nisam. Jesi li slušao? Nisam. Pa što pričaš? Ja mislim. Što nisi mislio o sijalci, bolan? oh, pa ubi me sijalca. Pa dragi moj brate, sto puta je gorije da pričaš o vjeri bez znanja nego da pričaš o sijalci. Ako te zvizne sijalca jednom, ti više nećeš. O uvjeri nema ništa do sudnjeg dana. A možeš puno pričat. Možeš mnogo časti daija, profesora, ulemi, da ukaljaš svojim jezikom. Drugi uslov, odnosno drugo pitanje koje čovjek sebi treba da postavi jeste ima li neko preći da kaže to što ti kažeš? Ako ima neko preći, dragi moj brate, šuti. Neka ide odgovornost na njegova leđa, on je preći i nek priča. Ovdje se navezuje ona tema je li se tiče nas to što mi želimo kazati. Brate moj dragi, ako ta stvar nema s tobom nikakve veze, šta tebe briga što je neki brat razveo svoju ženu i šta je bio razlog razvoda braka? Jel te interesuje? Jesi li kadija? Jesi li sudija? Dragi moj brate, sačuvaj svoj jezik. Ko što kažu ashabi kada su im pitali, da li ashabi, da li neko od kada su ih pitali o sporu među ashabima, kaže to su fitne od koji Allah subhanu wa ta'ala sačuvao naše sabljekaj, pa ćemo mi sačuvati naše jezike od toga. Šta te briga što je neko razveo svoju ženu? Šta te briga što je nečija žena se otkrila ili pokrila? Dragi moj brate, govori o onim stvarima koji, te, koji se tebe tiču. Treća stvar, jesi li ti obavezan da to kažeš? Ako nisi obavezan, ako je pohvalno, gledaj da to ne govoriš. Ako si obavezan, kaži. Iako je pohvalno, razmisli dobro da li da to kažeš ili da ne kažeš. Ali postavi sebi to pitanje samo kako bi se preispito, jer u rijetu što govoriš četvrta, četvrto pitanje, ima li nešto bolje od toga što bi ti kazao i pijeto <clears throat> jedno isto bitno, prvo pitanje i zadnje su dva najbitnija. Šta želiš tim govorom? Želiš li tim govorom Allahovo zadovoljstvo ili želiš da braniš svoje lične interese? Želiš li da braniš svoga šeha? Želiš li da braniš svoju organizaciju? Želiš li da braniš svoju stranku? Želiš li Allahovo zadovoljstvo? To pitanje dobro podvuci crvenim, žutim, crnim flamasterom kojim hoćeš i dobro se preispitaj. Kada god želiš govoriti, pitaj sebe šta želiš sa tim govorom. Ako želiš uzdizati sebe, svoju ličnost, svog šeha, svoju organizaciju, ostavi se toga. Traži time Allahovo zadovoljstvo. Rekao je jedan selef jednu bitnu stvar, možda nekom smiješnu, a i kako bitnu. Kaže, ja sam išao da se podučim šutnji, kao što sam išao da se podučim govoru. Možda nekom smiješno. Wallahi, čovjek se nekada stidi drugih ljudi kada govori, kada nije vrijeme da, da govori. Allaha mi se stidiš ispred njega što nije naučio kad treba šutit, a kad treba govorit. Koliko je ljudi koji nisu naučili ovo što ovaj Selef kaže i zaista se to treba učit kada čovjek da šuti, a kada da govori. Jer kaže se tamo u onoj arapskoj izreci, kaže kada bi govor bio od srebra, tada bi šutnja bila od zlata. Kada bi govor bio od srebra, tada bi šutnja bila od zlata. Braćo moja draga, kao što smo spomenuli, jedna riječ, jedna riječ, samo jedna, može biti razlogom da čovjek zaradi Allahovu milost i Allahov džennet, a suprotno tome jedna riječ može biti razlogom da čovjek, da mu bude upisana Allahova sržba sve do onog dana kada sretni svoga gospodara koliko, braćo moja draga, mi dnevno imamo gibeta, nemimeta, koliko imamo laži, koliko imamo laži u šali koja je šerijatom zabranjena, koliko imamo dosta puta lažnih zakljeti i mnogo toga. <clears throat> Zato kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame Inne ahadekum la yatakallamu bil kalimati min sakhati Allahi ma yadhunnu an tablugha ma belegat. فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة وفي الرواية يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب kaže Boži poslanik, neko od vas će kazati riječ, jednu riječ, u kojoj nije Allahovo zadovoljstvo, kaže, zbog nje će mu Allah upisati svoju srđbu sve do onog dana dok se sa njim ne sretni. U drugoj predaji, kaže Boži poslanik, zbog jedne riječi kojoj neće čovjek obraćati pažnje, pazite, ne obraća pažnje na njenu veličinu, kaže, bit će bačen u vatru toliko daleko koliki je razmak, odnosno dalje nego što je razmak između istoka i zapada. Zamislite, braćo moja draga, čovjek ne osjeća šta je kazao, ne razmišlja o toj svojoj riječi. A koliko je onda veći grijeh kada čovjek namjerno, svjesno govori te krupne riječi. Kada čovjek dođe, ne zna stvari koje gube abdest i dođe i govori o najvećim autoritetima današnjeg vremena. O najvećim autoritetima koji su nad bosanskom podneblju razmatra o tome da li je čovjek daja, od ehli sunneta ili nije zato što je klanio kralju Fahdu dženazu. O tome znamo raspravljati, a vjerujem, tako mi Allaha, da ga upitaš sve stvari sa dokazima šta kvari abdest i šta ne kvari, ako bi znao, zaista bi bio dobar. Suprotno ovome čovjek može kazati jednu riječ zbog koje može zaslužiti Allahovu nagradu i može zaslužiti Allahovu subhanu wa ta'ala zadovoljstvo. Kaže, Allah, kaže Boži poslanik sallallahu ve selleme u jednom hadisu u kojem je došao ashab koji se zvao Sufjan ibn Abdullah. Došao je Božijem poslaniku pa kaže, o Božiji poslanice, kaži mi nešto. Nakon čega neću morati nikoga ništa pitati. Kaže mu Božiji poslanik, kul rabbi Allah, reci moj gospodar je Allah, thumme steqim, ima i drugih predaja ovog hadisa, ovo je samo jedna od predaja. Ima predaja kul amentu billahi thumme staqim. Reci moj gospodar je Allah, a zatim ustraj na tim. Kaži, nastavlja taj ashab. Zbog toga smo i citirali ovaj hadis. O Boži poslaniće, šta je to zbog čega se najviše bojiš za mene? Kaže, pa je uzeo Boži poslanik za svoj jezik, pa je kazao, heze, ovo, ovo je ono zašto se najviše bojim kod tebe. Braću moja draga, također poznati hadis od Mu'adha radijallahu ta'ala anhu, dugi hadis kada mu kaže Boži poslanik, emsik alejke lisanek, čuvaj svoj jezik o Mu'adhe, ko? Muaz, predvodnik u lemi na sudnjem danu, čuvaj Muaze svoj jezik. Šta mislite kada bi mi danas došli bratu i kažeš mu, brate moj, volim tu ima Allah, čuvaj svoj jezik, ne želim ti zlo, šta bi ti kazao? Ti mene ne pocijenjuješ. Ti mene pocijenjuješ. Imaš ružno mišljenje o meni. Ili Muaz, predvodnik leme na sudnjem danu, je li rekao Božijem poslaniku, Boži poslaniče, ti mene pocijenjuješ. Kaži Muaz, o Boži poslaniče, hoćemo li mi biti pitani za ono što naši jezici govori? Kaže, mu, kaže Boži poslanik, Fekiletke umuke ja Muaz, ne imala te majka tvoja, izgubila te tvoja majka o muaze. Zar će ljudi biti bačeni u vatru, osim zbog plodova njihovih jezika? Zar će ljudi biti bačeni u vatru, osim zbog plodova svojih jezika? Braćo moja draga, često, često pazimo na imetak našeg brata. Često pazimo na njegovu krv na njegov život, na njegov imetak. Ali, braćo moja draga, jednu treću stvar i te kako često načimamo, često udaramo na nju, a to je čast njegova. Boži poslanik je ove tri stvari spomenuo u jednom hadisu zajedno. Spomenuo je njihov hurmet, njihovu svetost, njihovu zabranu. Kada je to spomenuo? U oprosnom hađu. Kada je Boži poslanik obraćao se ummetu, oprosni hađ, Govorio je najbitnije stvari u vjeri. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame Inne dima'ekum wa lekum, wa a'radakum haramun alaikum ke hurmeti jaumikum hadha fi šehrikum hadha fi beledikum hadha. Zaista su vaše krvi, vaši imetci i vaše časti. Treća stvar zajedno u jednom kontekstu zaista su haram vama, zaista imaju svetost kao što ima svetost ovaj današnji dan. Arefat kao što ima današnji mjesec, kao što ima ovo mjesto na kojem govorimo, a to je Meka, Beledikum Haza. Taka je zabrana i taka je svetost muslimana. Koliko puta, braćo moja draga, mi čuvamo krv, čuvamo i metak našeg brata, a možda kada nam okrine leđa, dosta puta napadamo na njegovu čast.